Nilqakom għal 25 programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Inqorbu lejn tmim il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna tal-anqas fadal dan il-programm u programm ieħor u tal-anqas għalissa. Se nieqfu, jaf nieqfu kompletament jew inkella jaf nieqfu għal perjodu ta' żmien biex jiena anke inkun nista' nagħmel xi ħaġa oħra U forsi nerġgħu niġu lura għal dawn il-vjaġġi enċiklopediċi xi darba oħra. Sadanittant allura ikun tajjeb illi tal-anqas nibdew nagħlqu b'mod li huwa konsistenti ma' dak illi wieħed jistenna minn sensila tar-radju illi taf li għandha il-bidu, in-nofs u t-tmim tagħha. Allora biex xieraq illi illum eh, kif għamilna anke drabi oħra matul dawn is-sensiliet ta' vjaġġi enċiklopedici illi issa ilhom għaddejjin mis-sajf ta' l-2020, issa illi qegħdin noqorbu lejn tmiem it-tielet xahar tas-sena 2020, u 21, naraw x'kienu dawk l-attivitajiet illi eh, immilitat fihom u organizzat il-Wikimedia Community Malta dik laqda illi tħeġġeġ tant il-ħidma fuq il-Wikipedia bil-Malti u il-Wikipedia f'Malta b'mod aktar ġenerali. Għalli jista' jkun hemm min qiegħed jisma' din is-sensiela ta' programmi għall-ewwel darba ma jistax jonqos naturalment li anke inti li qed tisma' jaf li qed tisma' llum għall-ewwel darba bil-vjaġġi enċiklopedici, allura tajjeb illi nisimgħu l-ewwel ftit aktar dwar din l-għaqda li hija l-qofol ta' dawn il-vjaġġi enċiklopediċi u din il-ħidma fuq sew il-Wikipedia eh, bilingwi varji dwar fejn tidħol Malta u dak kollu illi huwa fil-Wikipedija bil-Malti, ġifieri l-Wikipedia bil-lingwa Maltija. Din l-għaqda hija il-Wikimedia Community Malta. Iltqajna ma' segretarju tagħha ma' membri tagħha ma' l-president tagħha matul id-diversi programmi tagħna, parti li ltqajna ma' Wikipedisti u Wikimedjani oħra minn madwar id-dinja wkoll biex nitkellmu dwar dan is-suġġett. Imma ħassejt li jkun xieraq illi llum qabel ma nibdew biex naraw x'kienu dawk l-attivitajiet li organizzati l-Wikimedia Community Malta għal l-ewwel tliet xhur ta' din is-sena l-2021 u xemm imħejji anka għal kumplament ta' din l-istess sena, nerġgħu nisimgħu lis-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borg, jispjegalna sew x'inhija din laqda il-Wikimedia Community Malta.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 L-għaqda il għaddejja madwar ħames snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità forsi mhux biss mod formali ma bħala komunità wiesa ta' utenti li b'xi mod qed qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. bħala organizzazzjoni, għan organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja, mal-Vio Commission. U kull sena n-organizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti. Li zjed proġett li jirna naħdmu fuq huwa proġett jismu Wiki Loves Monuments, li huwa proġett ta' kompetizzjoni tal-fotografija fejn qed l-għan tal-proġett huwa li niddokumentaw monumenti eh, ġewwa Malta u Għawdex.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 L-ofolu li daw ritratti joħorġu taħt liċenzja ħielsa, CC by SA, fej fej ir-ritratti jistgħu jerġgħu jintużaw però il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem trid tkun tingħata l-attribution li għal persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt.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 Ma konna nafu li kienem dan il-bżonn ukoll li eh, daw il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun id-dokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku ehm, permezz tal-Wikimedia Commons. Ehm, sa eh, l-Wikimedia eh, il-proġett ieħor li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wiki Loves Art ehm, fej il-qafas tiegħu huwa il- id-dokumentazzjoni tal-arti eh, f'Malta, eh, bot partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss, ġifieri.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 Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Din problema mhijiex problema partikolari għal Malta fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia pratikament kull lingwa naraw din il-qas.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 Eh, Il-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Eh, aħna f'daw l-aħħar snin organizzajna ħafna eh, workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif eh, x'inhi l-Wikipedia, eh, x'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhuma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anka kif tista' teditja artiklu li dak li jkun mandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop u koma hemm għax jibsa imma forsi jibda jifhem daqsxejn iżjed mhux bħalma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia huwa hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti eh, lejn l-arfin. U ehm, għal din raġuni speċi aħna dejjem dejjem ħerqana li dak li jingħaqad magħna, jikkuntattjana, ehm, anka jekk sempliċement għandu interess, pero eh, ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, għandna dejjem kuntenti li nuru dak li jkun.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 Eh, aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li eh, hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu perjodi fejn jkollna xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna eh, li hija wikimata.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna. U hekk allura nistgħu ngħidu li jkun qed tisma' dan li kien qed jgħid Neville Borg, issa kulħadd għandu idea ta' xinija l-Wikimedia Community Malta. U li nafu xinija il-Wikimedia Community Malta nistgħu niġu għas-suġġett veru propju illi semmejt aktar kmini fl-introduzzjoni, jiġifieri biex naraw x'kienu dawk l-attivitajiet illi organizzat il-Wikimedia Community Malta sissa matul l-2021. L-aħħar xhur kienu impenjattivi ħafna l-Wikimedia Community Malta kellna diversi attivitajiet u proġetti fosthom bdejna bil ċertu training għal tradutturi fej konna qed nalmu ċertu skills fil-editjar tal-Wikipedia, ċertu ħiliet fl-editjar tal-Wikipedia, għal nies li jaħdmu fil-qasam ta' traduzzjoni. Lan ta' dan kien naturalment biex inkunu nistaw inħaffu kol bil-proċess fejn naqilbu artikli mill-Inglis jew mill-lingwi oħra fuq il-Wikipedia bil-Malti għal fuq il-Wikipedia. Ikun tajjeb li nisimaw aktar dwar dan it-taħriġ u t-taħriġ b'mod ġenerali illi toffri il-Wikimedia Community Malta għal edituri u kontributuri ġodda fuq il-Wikipedia bl-Ingliż imma anka fuq il-Wikipedija bil-Malti u anka possibilment eh, b'lingwi oħra minant eh, Wikipedista li hija fost dawk li jorganizzaw it-taħriġ fisem il-Wikimedia Community Malta. U din hija mistiedna li kellna wkoll diġà f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici li hija Enrique Taboni. U Enrique se tkellimna dwar propju dan it-taħriġ tal-Wikimedia Community Malta. Jiena meta kelli l-ewwel esperjenza grazzi għal Wiki Community Malta biex nagħti taħriġ oh, lil nies oħra ta' kif huma wkoll jista' jkunu parti minn Wikipedia biex itejbu dak is-suġġett li huma jinteressaw ruħhom fih. Ħadd gost għax Stajt nara l-istess entużjażmu fihom li nara fija, pa speċi meta naraf is-sabiħ li ttejjeb xi ħaġa li temmen fiha. Eżempju, tqajt ma' ħafna nies interessanti ħafna li jaħdmu fil-foresti. Però Però kollha kellhom suġġett differenti minn fungus, minn għasafar, dawn riċerkaturi xjentifiċi u allura kollha kellhom ir-riċerka tagħhom. Ġilt iltaqa' ma' karattri diffiċli fejn ikunu jridu jagħmlu paġna dwarhom infushom. Però mbagħad tarafhom jekk m'hemmx fuq dwar da suġġett kif tista' tikteb fuq hekk. U u jarfu li jekk jirtejbu l-Wikipedia biżżejjed li hemm artikli dwar is-suġġett li qed ifittxu ma fuqu u qed jiktbu anka kodba dwar da suġġett, imbagħad bla ma trid jekk hemm xi ħadd għandu bżonn jagħmel referenza għal dir riċerka bla ma jrid ħajuża ktib tagħhom. U għarfu li biex ikun hemm interess għax-xogħol tagħhom, iridu jiktbu dwar das-suġġett. U peress li huwa suġġett partikolari ħafna, bdew jaraw ukoll kemm anke l-paġni li jeżistu diġà kemm għandhom bżonn jitjiebu. Allura eżempju wieħed mill-eżerċizzji kien minn affarijiet żgħar kif itejbu dik il-paġna billi jikdbu informazzjoni li tagħmel iktar sens u kif jillinkjaw minn fejn qed iġibu dik l-informazzjoni. Huma jkunu jafu minn fejn, eżempju, jekk qed jgħidu ssib dak l-għasfur f'dik il-parti foresta, minn fejn ħa jsibu dik l-informazzjoni, jiena forsi ddumli ġurnata nfittex imma huma jkollhom peress li s-suġġett tagħhom ikollhom idea aħjar. Allura meta inti anka titrejnja nies iktar speċjalizzati f'dak is-suġġett, bla ma trid ħattejjeb is-suġġett dak l-artiklu. U għaraft kemm importanti wkoll tibni dir relazzjoni ta' komunità anke skont is-suġġett. Bejn nies li jafu s-suġġett u bejn nies li jafu l-Wikipedia. Eżempju jien qatt ma ħanimmaġinani noħloq paġna, noħloq artiklu dwar suġġett tal-foresti, però jien naf li jien nista' ngħin dan nies li għandhom dan l-interess u das-suġġett kif itejbu l-paġna li jsibu interess fiha. Mill-esperjenza tiegħi kif wasalt li nsib interess fil-Wikipedia, stajt naraf kif noħloq dal-interess f'dan nies li qed jipprovaw jiġu jitgħallmu u jagħżlu għandhomx ikomplu jekk tkunx dik il-ġurnata biss li jitgħallmu jew għandhomx ikomplu iktar minn dik il-ġurnata isibu jsibu għalfejn jeditjaw dik il-eżempju xi paġna. Anke jekk ma jagħmluhiex ta' spiss, imma xi ġurnata jew oħra bla ma trid ħassib ruħek tfittex Wikipedia. Jiġifieri jekk qed taqra dwar xi ħaġa f'Wikipedia u tagħraf li hemm xi ħaġa ħażina jew tista' titranġa, inti għandek tħossok komdu li inti tista' bħal ma kont għadni fil-bidu jien fejn kemm eżempju tħossok komdu insest irranġa fih. Eżempju anka minn ħaġa żgħira għal typo għal ħaġa kbira fejn tillinkja isem għal paġna tiegħu. Jew eżempju ma jkunx nisimgħu aktar Aktar il-qoddim waqt il-programm tagħna llum tal-vjaġġi enċiklopedici anka dwar xi ħaġa oħra u mhux eh, strettament marbuta biss imma taħriġ u dan naslu għalih anka billi nerġgħu morru lura għal dak illi kien qed jgħidilna Neville rigward l-attivitajiet li organizzat fl-aħħar xhur il-Wikimedia Community Malta. Dal-aħħar xhur ukoll kellna l-proġett ta' Wikipedia 20 li eh, jaqgħad mal-20 anniversarju tal-Wikipedia u biex niċċelebraw din l-okkażjoni konna qed organizzajna attività proġett fil-verità fej ħloqna lista ta' artikli essenzjali li huma artikli li ħassejna li l-Wikipedija bil-Malti eh, kellha bżonn Eh, u bdejna bix-xogħol li nittraduċu artikli minn lingwi oħrajn għal fuq il-Wikipedija. Daw kienu ehm, jinkludu wkoll artikli fuq ta' interess ġenerali fuq il-politika, fuq il-liġi, fuq il-professjonijiet, per eżempju, però anka artikli ta' interess lokali, ġivi fuq ehm, siti lokali u fuq ehm, personaggi lokali. eżempju ta' kif ikkonċentrajna eh, fuq eh, personaġġi u inizjattivi lokali kien il-Wiki Loves Art fejn nifukaw fuq art li eh, ma' xena artistika, ma' dinja artistika u kulturali kif ukoll l-art and feminism li l-art and feminism huwa attività attività li ssir daw eh, kull sena eh, għall-okkazjon ta' jum il-mara, fejn iffukaw speċjalment fuq ehm, nisa li taw kontribut. Naħseb li jkun eh, ferma ħjar li flok inkomplu nisimaw minant Neville Borg dwar l-art and feminism, nisimaw propju minant waħda mill-organizzaturi ta' din l-attività tal-Wikimedia Community Malta, l-art and feminism, illi hija Enrique Tabor. Din is-sena għal Art and Feminism ġewwa Malta ridna apparti bħas snin l-oħra nħarsu lej artisti viżivi u anka ħafna drabi ikun hemm aspett ta' xi esibizzjoni u nħarsu lej iktar artisti li taw forsi kontribuzzjoni lej l-arti f'Malta, ħarisni iktar lej l-importanza femminista ta' nisa li taw kontribuzzjoni iktar sinjifikanti lejn is-soċjetà. L-ewwel parti li ħadd naħsib ħarisna lejn informazzjoni li diġà teżisti fuq Wikipedia biex naraw x'nistgħu nirranġaw minnha u anke artikli li diġà ħdimna f'edizzjonijiet ta' qabel bħal eżempju ta' Ġuli Japab għamilna traduzzjoni fil-Malti u ħarisna lejn Żewġ paġni oħra artikli li kienu diġà jeżistu fl-Ingliż li kienu miktuba tajjeb u nixtiequ iktar il-qudiem insaħħu daw il-paġni wkoll li huma ta' Maggie Borg li kienet attivista u ambjentalista u ħadmet ħafna wkoll bħala feminista u kif ukoll Irene Kondacci tabiba Maltija waħda mill-ewwel żewġ nisa li anke marru fl-Università f'Malta u ħadmu bħala tobba fit-tieni gwerra dinija, però mbagħad ehm, ftit ta' żmien ilu f'Malta tlifna l Cynthia Turner li kienet pjanista u meta bdejna nfittxu dwarha u naraw ehm, kif nistgħu nsaħħu l-artiklu tagħha għarafna li Hi kienet waħda minn daw in-nisa li organizzat il-Beecham Mizzi Vassallo Award. Da l-award huwa għal pjanisti Maltin li jkun hemm konkors u jerbħu da l-award u jsaħħilhom anka l-karriera pjanista. Issa min kienet Bici Mizzi Vassallo? Meta fittixna dwarha sibna li xejn kważi ma jeżisti fuq l-internet u ftit artikli li ssib dwarha fil-gazzetta issib li iktar jissemma ir-raġel tagħha li kien Enrico Mizzi għax fil-ħidma tiegħu politika u hi maġenbu, ħa ngħidu hekk, għax kien Prim Ministru ta' Malta. Artiklu minnu fil-fatt jitkellem ukoll Beecham Vassallo bħala the woman behind Enrico Mizzi. Però aħna ma xtaqniex nibqgħu naraw dawn l-artikli bħala Beecham Mizzi wara Enrico Mizzi, imma Beecham Mizzi bħala Beace Mizzi Vassallo il-pjanista u l-karriera li kellha kemm qabel ma żżewġet Renico Mizzi, waqt ħajtu u anke wara l-mewt tiegħu li ħadmet ħafna anke bħala pjanista u grazzi għal ħafna xogħol li ħolqot hi Għenet biex wara mewta wkoll ikun hemm dar award u hi fil-fatt anka sibna li anka Malta hemm żewġ toroq imsemmijin għaliha, kif ukoll skola primarja. Biex bdejna naħdmu din dak kien eżerċizzju interessanti ħafna għax ma kienx persuna jew tnej imma kien eżerċizzju kollettiv fejn ħdimna flimkien kif ukoll kien hemm min mar u fittex ehm, ritratti u informazzjoni u ċertifikat ta' twelid għax eżempju li konna nsibu biss is-sena mhux id-data eżatta. Issa bih ta' da kollu li wara li tkun ħloq dal-artiklu tara hemm tara l-possibilitajiet li il-ħajja ta' dil persuna Grazzi għal Wikipedia tibqa' tgħix u jkollok tama li anke dal-artiklu jiġi tradott għal lingwi oħra u ħafna nies oħra li forsi ma jaqrawx l-Ingliż jew il-Malti jsiru jafu iktar dwar Vice Mizzi Vassallo. U din l-idea tressaqna ħelu ħelu biex inkomplu nisimgħu mingħand Neville Borg prompju dwar l-attività attwali tal-Wikimedia Community Malta illi tagħmel preċiż dan li għadha kemm iddeskriviet Enrique hawnhekk bl-eżempju tal-artiklu dwar Bice Mizzi Vassallo. Bħalissa għandna kif bdejna proġett ieħor li huwa Rebbiegħa CE Din hija attività li ssir madwar l-Ewropa tal-Lvant u l-Ewropa ċentrali kollha. U din hija t-tieni darba li qed nieħu bħala Malta. Bażikament f'dal-proġett inkunu qed nittraduċu artikli minn lingwi ta' numru ta' pajjiżi fl-Ewropa tal-Lvant u fl-Ewropa ċentrali għall-Malti kif ukoll noffru numru ta' artikli dwar suġġetti jew personaġġi Maltin biex jiġu tradotti wkoll fil-lingwi tal-pajjiżi differenti li jieħdu sem dal-proġett. Dal-proġett isir matul matul ir-rebbija bażikament, ġifieri jibda fil-ewwel ġurnata tar-rebbija u jispiċċa fl-aħħar ġurnata tar-rebbija. Mhux tajjeb li naħsbu wkoll però li kollox wartu żgħar għal Wikimedia Community Malta. Bħal kulħadd ieħor f'Malta u kulħadd ieħor nistgħu ngħidu prattikament madwar id-dinja kollha, kien hemm anka l-impatt tal-imxija u l-pandemija tal-coronavirus u l-COVID-19 illi din b'xi mod jew ieħor ma jistax jonqos illi kellha impatt ukoll fuq l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Ħa naraw xi kompli jgħidilna Neville Borg dwar dan. Dal-perjodu wkoll kellna kellna diversi pjanijiet li sfortunatament minħabba li mxija kellna eh, nadattaw b'modi differenti. Fostom il-ċerimonja tal- tal-otijiet tal-premi għal kompetizzjoni Wiki Loves Monuments li saret f'Settembru li għadda eh, u din iċ-ċerimonja kienet ippjanata li ssir ehm, fl-aħħar ta' Marzu ehm, ta' fl-aħħar ta' dan ix-xahar prattikament, però naturalment minħabba l-imxija, minħabba r-restrizzjoni qiegħda titħassar. Di kienet parti mill-kollaborazzjoni tagħna mal-Valletta Design Cluster fej ehm, nedejna program ta' Wikimedia in Residence flimkien mal-Valletta Design Cluster eh, matul daw l-aħħar xhur. Eh, l-aħħar it-tajba li kellna f'daw l-aħħar ġranet kienet li għall-ewwel darba Malta għandha ritratt fl-ewwel 20 tal-kompetizzjoni internazzjonali tal-Wiki Loves Monuments. Fej f'din il-kompetizzjoni kull sena il-rebbieħa ta' kull pajjiż jieħdu sem f'kompetizzjoni mal-rebbieħa tal-pajjiżi l-oħra, ġifieri eh, l-10 rebbieħa Maltin kull sena jikkompetu mal-10 rebbieħa tal-pajjiżi kollha li jieħdu sem fil-kompetizzjoni. u eventwalment titħabbar jitħabbru r-rebbieħa internazzjonali. U għall-ewwel darba din is-sena ehm, kellna ritratt minn parteċipant fil-kompetizzjoni Maltija li, li laħaq l-20 post internazzjonalment. U din hija aħbar naturalment aħbar sabiħa għax tagħti wkoll iżjed viżibilità għall-kompetizzjoni Maltija u għall-wirt ehm, storiku Malti. U aħbar sabiħ għax eh, fil-kompetizzjoni internazzjonali kien hemm madwar 23,000 eh, ritratt fil-verità, ġifieri l-20 posti hija ħaġa sabiħa ħafna. Ma jistax jonqos li l-Wikimedia Community Malta tkompli torganizza anka aktar attivitajiet issa e, għal komplement ta' din is-sena l-2021 u anka l-in mill-2021. Imma ħalli naraw issa minant Neville din id-darba allura, forsi anka l-aħħar intervent minandu għal program tal-lum u anka eh, possibilment anka għal din is-sensiela propju dwar kif se jkomplu issa il-pjanijiet tal-Wikimedia Community Malta. Daw l-attivitajiet eh, mhux se joqtu fil-xhur li ġejjin minkejja l il-lemija li għaddejjin minna, pero xort għanna diversi pjanijiet għall attivitajiet fil-xur li ġejjin. Għankomplu għaddejn biex xort għanna fil-xur li ġejjin, ehm, il-xor li għetna għamlu fl-imkien mal-Valletta Design Cluster, ehm, il-xor Rebbija CE, kif ukoll proġetti oħra, per eżempju proġett jismu WPWP li huwa Wikipedia Pages Without Photos, fej inkunu qed insibu paġni tal-Wikipedia u tal-Wikipedia li għandhom bżonn ritratti u nipprovdu fil-ritratti. U finalment f'lejl aħħar tas-sajf f'Settembru nkunu qed norganizzaw edizzjoni oħra tal-Wiki Loves Monuments li issa saret appuntament annwali fil-kalendarju tagħna. Li din issir ehm, matul ix-xahar ta' Settembru, nibdew x'aktarx fl-ewwel ta' Settembru u nispiċċaw ehm, fit-30 ta' Settembru mal-għeluq tax-xahar. U jekk is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi terġa' lura wara li tgħaddi mhux biss ir-rebbiegħa imma jgħaddi wkoll is-sajf, allura tistgħu tibqgħu ċerti illi dan huwa fejn inkomplu flimkien ma' Neville Borg u l-kumplament ta' l-Wikipedisti mill-Wikimedia Community Malta. Sadanittant tistgħu tkomplu segwu l-attivitajiet tagħhom permezz tal-website tagħhom il sibuha fuq www.wikimalta.org. Issibuhom ukoll fuq il-Facebook u l-medja soċjali l-oħra u bl-aktar mod ovvju issibuhom naturalment permezz tal-Wikipedia mod partikolari il-Wikipedija b'mod regolari, imma tal-anqas aktar minn darba, id-dara forsi wkoll illi f'din il-parti tal-programm illi normalment effettivament insejħula it-tieni parti tal-programm jiena nimraħ fil-Wikipedija bil-Malti xi drabi billi mur fil-Wikipedia b'lingwa oħra U immur interra lil hawn u lil in f'bnadi varji ta' madwar id-dinja, xi drabi immisma suġġetti mhux daqstant ordinari u drabi oħra anka nibqa' f'Malta biex nara L-affarijiet kif inhuma irrappreżentati. Fl-ewwel parti tal-programm li fih qiegħda tixxandar din it-tieni parti tal-vjaġġ enċiklopediku tiegħi tkellimna dwar l-attivitajiet li kellha il-Wikimedia Community Malta l-għaqda volontarja illi taħdem favur eh, tkattir tal-Wikipedia f'Malta dwar Malta u bil-Malti biex naraw x'kienu dawn matul din is-sena ta' l-2021 illi issa wasalna anka lejtmim ta' tielet xahar tagħha. U xtaqt illi allura immur għal dak illi kien l-ewwel artiklu illi kelli anke l-opportunità illi naħdem fuq it-traduzzjoni tiegħu jiena stess għal Wikipedija bil-Malti. Dana għan namlu minn armatni għattilkom xini għal-paġna fil-verita huwa inqas importanti. Dana għan namlu imma eh, għal-raġuni sempliċi illi irrit anka nenfasizza l-fat illi f'din is-sensiela ta' programmi ta' vjaġġi enċiklopedici għalkemm il-tqajna ma' ħafna wikipedisti u anka ma' nies li huma eh, relatati ma' l-enċiklopedija online li hija l-Wikipedia minn arma forsi neċessarjament huma Wikipedisti huma stess, imma xtaqt li jiena nuri anka kemm huwa faċli li wieħed isir Wikipedist, ġifieri xi ħadd li jikkontribwixxi direttament b'xi mod jew ieħor għal tkabbir u għat-titjib tal-Wikipedija bil-Malti. U dan jien għamiltu billi eh, għażilt artiklu dwar il-belt taljana ta' Venezja. Venezja huwa suġġett għal qalbi fis-sens li din hija waħda minn dawk il-bliet Taljani li nisimgħu ħafna dwarhom hija kalamita għal turizmu apparti kollox fi żminijiet regolari ngħidwa kif inhi u naturalment Mhux f'dawn ix-xhur issa aktar minn sena ta' l-imxija, eh, sintendi, imma Venezja hija waħda minn dawk l-bliet li jien qatt ma għadni rnexxili nżur eh, f'ħajti personalment qatt ma mort fiżikament f'din il-belt ta' Venezja. U allura eh, la ma nistax immur hemm fiżikament tal-anqas għalissa, immur inżura permezz tal-Wikipedia billi nittraduċi għal Malti l-artiklu illi jeżisti f'lingwi oħra biex jidher ukoll tal-anqas verżjoni tiegħu issa fil-Wikipedija bil-Malti. L-artiklu dwar Venezja insibuh f'kważi 160 edizzjoni tal-Wikipedia, ġifieri lingwi oħra illi ivarjaw sew minn dawk eh, li huma lingwi Ewropej li tistenna, imma wkoll eh, lingwi oħra eh, Azjatiċi u lingwi minn madwar id-dinja inkluż lingwi anka mill-Afrika u diversi djaletti minn madwar id-dinja. U interessanti illi mhux bit-Taljan jew bl-Ingliż, jew kella forsi bl-Ispanjol jew bil-Franċiż, din eh, l-artiklu, dan l-artiklu dwar Venezja eh, mhuwiex fl-aqwa tiegħu ħlif bil-lingwa illi hija il-Ġermaniż. Ġifieri min jixtieq eh, l-aħjar artiklu dwar Venezja fil- Wikipedia, dan isibu fil-verżjoni bil-Ġermaniż. Jena naturalment minix se naqralkom silta mill-verżjoni tal-artiklu dwar Venezia bil-Ġermaniż għal dawk minnkom illi jew eh, tafu bil-Ġermaniż jew nkella jinteressakom il-Ġermaniż bħala lingwa, inħeġġixkom illi tmorru tfittxu Eh, propju dwar eh, eh, Venedig, kif isibuħ propju bil-Ġermaniż Venezia. U allura hawnhekk ikun interessanti li naraw ikun xemmin imur ifittex dan l-artiklu fuq il-verżjoni Ġermaniża tal-Wikipedia. Fil-verżjoni bil-Malti, ġifiri fuq il-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, eh, insibu illi hemm miktub dan illi se naqra l-komissa, minix se naqra l-artiklu kollu għal-fatt illi għal-kem mhuwiex artiklu sħiħ u mm, artiklu pjuttost twil, imma se naqralkom xi biċċiet minnu eh, anke biex dak li jkun jieħu anka toma eh, jekk dik hija l-kelma jew kella impressjoni naħseb hija eh, kelma aktar adattata, ta' dak illi eh, hemm fuq il-Wikipedija, hija l-Wikipedia bil-Malti, dwar din il-belt ta' Venezia, illi kif għattilkom hi nażilta għas-sempliċi raġuni illi qatt ma żorta eh, fiżikament fajti u xtaqt illi nżura waqt dawn ix-xhur tal-imxija b'xi mod jew ieħor u tal-anqas li nagħmel hekk permezz ta' dan l-eżerċizzju bil-Wikipedija bil-Malti. L-artiklu dwar Venezja fil-Wikipedija, l-Enċiklopedija Hilsa li nsibu online, fih dan il-klim. Venezja Hija belt fil-Grigal tal-Italja u l-kapitali tar-reġjun tal-Veneto. Din il-belt hija mifruxa fuq grupp ta' 118 eh, il-gżira żgħira li huma separati b'kanali u marbuta b'aktar minn 400 pont. Il-gżejjer jinsabu fil-Laguna Venezjana. Bajja baxxa, maluqa, illi tinsab bejn il-bokki ta' xmajjar Po u Pjave, preċiżament bejn ix-xmajjar Brenta u Sile. Fl-2008 kien hemm 260,897 persuna joqogħdu fil-Komune di Venezia kif hija msejħa, illi minnhom madwar 55,000 jgħixu fil-belt storika ta' Venezia illi tisseħ ukoll iċ-ċentro storiku. Flimkien ma' Padova u Treviso, il-belt hija inkluża fiż-żona metropolitana ta' Padova, Treviso, Venezja, magħrufa wkoll bħala Patreve, illi hija statistikament ikkunsidrata bħala żona metropolitana b'popolazzjoni totali ta' 2.6 miljuni. L-isem huwa derivat minn nies Veneti tal-qedem li abitaw fir-reġjun sa mill-10 seklu qabel Kristu. Il-belt kienet storikament kapitali ta' dik li kienet ir-Repubblika ta' Venezja għal millenju sħiħu anka aktar minn hekk, eh, preċiżament bejn il-sena 697 u s-sena 1797. Ir-Repubblika ta' Venezja kienet qawwa finanzjarja u marittima kbira matul il-Medju Evu u r-Rinaxximent, u ż-żona tal-waqfien għall-kruċjati u l-battalja tal-Lepanto, kif ukoll ċentru importanti ta' kummerċ, speċjalment il-ħarir, qamħ u ħwawar, kif ukoll tal-arti mis-seklu 13 sal-aħħar tas-seklu 17. Il-belt stat ta' Venezja jem jusa bħala l-ewwel ċentru finanzjarju internazzjonali li tfaċċa fis-seklu 9 u laħaq l-akbar prominenza tiegħu fis-seklu 14. Dan għamel lil Venezja belt sinjura matul il-parti l-kbira tal-istorja tagħha. Wara l-gwerer Napoljoniċi u l-Kungress ta' Vienna, Ir-Repubblika ġiet annessa mal-Imperu Awstrijak. Dan allura hawnhekk qegħdin nitkellmu dwejn tmiem il-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. U hija baqgħet hekk sakemm saret parti minn Renju tal-Italja fl-1866 wara referendum illi sar bħala riżultat tat-tielet gwerra tal-indipendenza Taljana. Matul is-snin, Venezia kienet magħrufa bħala La Dominante, La Serenissima, Reġina tal-Adriatiku, Belt tal-Ilma, Belt tal-Maskri, Belt tal-Pontijiet, Belt f'wiċċ l-Ilma u anke Belt tal-Kanali. Il-laguna u parti mill-belt huma elenkati bħala sit ta' wirt dinji tal-UNESCO. Partijiet minn Venezja huma magħrufa għas buħija tas-settings tagħhom, l-arkitettura tagħhom u l-arti. Venezja hija magħrufa ehm, għal diversi movimenti artistiċi importanti, speċjalment matur il-perjodu tar-Rinexximent, u kellha rwol importanti fl-istorja tal-mużika sinfonika u operistika Hija fil-fatt wara kollox il-post fejn twieled Antonio Vivaldi. Ħanija ftit hawn biex nagħmel anke żewġ kummenti. E, l-ewwel kumment naturalment huwa li jintbaħtu hawnhekk li hemm rabta allura ma' anke suġġetti oħra li tkellimna dwarhom f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici B'mod partikolari r-rabta ma' siti ta' Wirt Dinji tal-UNESCO li tkellimna dwarhom jidher li jekk mhux fit-tnejn anke fi tliet programmi din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Il-punt li ieħor huwa li naturalment dan l-artiklu ikompli u huwa eh, pjuttost kif għad anke twil, eh, billi anke jiġi biex iħares eh, lejn l-etimoloġija tal-kelma Venezja u kif allura żviluppa dan l-isem, kif ukoll xi ftit lejn il-ġeografija tagħha, b'mod partikolari il-kwistjoni tal-arar illi hemm eh, Venezja. Venezja hija magħrufa għal dan il-fenomenu tal-arar u raġuni sempliċi hija illi l-bażi tagħha qiegħda taħt il-livell tal-Baħar Adriatiku. Il-aħħar parti illi se naqralkom hija propju eh, l-aħħar paragrafu illi hemm eh, f'din l-introduzzjoni eh, pjuttost twila illi rajtilkom biċċa kbira minna biex ma ngħidux rajtilkom kollha hawnhekk U anke tajjeb allura eh, naħseb li nużawha din bħala isa ċ-ċirasa fuq il-kejk illi biha qegħdin inżejnu eh, dan l-artiklu dwar il-belt ta' Venezia. Għalkemm il-belt qed tiffaċċja xi sfidi, inkluż numru eċċessiv ta' turisti, dan naturalment eh, fi żminijiet regolari u problemi kawżati mit-tniġġis, il-quċċati tal-marea u l-vapuri tal-kruċieri illi ibaħru viċin wis tal-bini huma inklużi wkoll fost dawn l-isfidi. Venezja xorta waħda però tibqa' destinazzjoni turistika popolari ħafna, ċentru kulturali ewlieni u ġiet ikklassifikata kemm il-darba l-isbaħ belt fid-dinja. Hawnhekk hawn anke eh, żewġ referenzi għal artikli illi fihom hija propju diskritta eh, b'dan il-mod. Eh, wieħed minnhom huwa top most beautiful city, the top 10 most beautiful cities in the world Eh, li huwa minn programm tal-televizjoni Ewropew u ieħor huwa minn website eh, li jisma' World Chacha illi fiha hemm ukoll mill-ġdid it-top 10 most beautiful cities in the world u dana bin ftit biss tal-snin ilu. U din il-parti li qed naqralkom it-tem eh, anka b'din il-dikjarazzjoni hawnhekk li ġiet deskritta mit-Times Online, hawnhekk qed nitkellmu dwar it-Times ta' Londra, bħala waħda mill-ikbar bliet romantiċi tal-Ewropa. Kif ukoll minn New York Times bħala bla dubju, u din hija kwotazzjoni, L-isbaħ belt mibnija mill-bniedem. U mill-isbaħ belt mibnija bil-bniedem aħna naħseb li hekk nistgħu nħallu l-affarijiet hemmhekk. Dawn il-vjaġġi enċiklopediċi tagħna qegħdin jiġu fit-tmiemhom Tal-anqas għalissa dawna jistgħu jkomplu anka li lin minn dawn ix-xandiriet wara kollox u naħseb illi Venezja wara kollox huwa post sabiħ fejn inħallu l-affarijiet tal-anqas għalissa. U b'dik il-ħarsa lejn il-belt sabiħa ta' Venezia, mill-Wikipedia bil-Malti, għanna ġejna f'tbim il-25 program fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, fl-imkien miħaj, Tony Sant. Jina nirringrazzja lill-mistidna li kellna l-lum illi kienu Neville Borg u Enrica Taboni li kelmuna dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Jek tridu ssiru tafu aktar dwar xiexri f'Malta permezz tal-Wikimedia Community Malta, tistaw żuru s-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi Enċiklopediċi huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni l-Ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.